I s početka smo govorili o šehadetu, šartujemo šehadete i tako dalje. Prošli put smo, prvi put, znači, direktno govorili nešto što je uže vezano za tekbir, odnosno šta je obaveza, obaveza svakom muslimanu da, da tekfiri i ušto kufr da čini pet govorili smo o kufru u taguta. Pa smo rekli da je kufru taguta jedan od ruknova šehadeta. Jedan od ruknova šehadeta. I neće čovjeku biti pri, ispravan njegov islam i iman dok ne učini kufr u taguta. I onda smo objasnili šta je tagut. Šta je tagut. Danas uz Allahovu pomoć, znači, to je prva tema, znači, koja se direktno tiče E, na neki način obaveza obaveze tekfira i šta je muslimano obaveza da tekfi. A danas je isto tako tema vezana, nastavlja se znači, vezana za jednu vrstu taguta, to jest onaj dokazivanje prvo da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i kakav je propis onih koji promijene šerijat, promijene zakon, promijeni Allahov zakon i kakav je propis oni koji nakon što se promijeni Allahov zakon i na njegovo mjesto stavi neki drugi zakon, dođu neki drugi pa ponovo sude po tom zakonu. Kakav je propis takvih? Nakon ovog fasla, koji je malo duži, slijedi a, isto tako vrlo važan fasl koji govori o el-vela'u, ljubavi i mržni. To je opet usko vezano za, za tekfir. Tako da ćemo imati, znači ovdje tako došlo sa po poglavljima, nekoliko onaj e, poglavlja koja su usko vezano uvijek za znači kofr, tekfir, utaguta, e, kakav je propis onoga ko, prvo e, znači da je obaveza suditi po Allahovom zakonu, a onda kakav je propis onoga promijeni taj zakon i kako je propis onoga ko sudi po tom promijenjenom zakonu. Zatim, kako je obaveza prema el vela val -ba, prema onima koji izađu iz okvira islama ili nikad u njega nisu ni ušli i tako dalje, kakva je obaveza muslimana prema tome. I kad izađemo iz toga, znači to će biti završetak e, ovog dijela govora o znači vjerovanja u, u Allaha subhanahu wa ta'ala i onoga što podrazumijeva šehadet. Ešhedu an la ilaha illallah wa anna muhammeda rasulullah završili smo znači govor o vjerovanju u poslanike, dolazi još govor o Esma o Sifat, mi smo ovdje, hvala Allahu, znači pročitali onaj prvi tom iz Me'aređu Kabul koji govori o vjerovanju u Esma o Sifat. Kratko ćemo ponoviti. Poslije toga dolazi poglavlje o imanu u kadar i sa tim ćemo zaokružiti govor o iman i o šehadetu. A onda ćemo nastaviti govor o širku mošlicima i tako ne. I tako idu poglavlja u ovoj knjizi. Danas su za lavu pomoći večeras El hukmu lillahi vahde. Sud pripada samo Allah. Ili vlast i suđenj pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala. To je poglavlja. Propis onoga ko promijeni Allahov šarijat i propis onoga ko sudi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio. Ovo je glavni naslov. To drugo. Ovo je sve glavni naslov. Sve? Jest. Ovo je sve glavni naslov. A onda ćemo spominjati podnaslove da vam ne brajam. Sad sve onaj podnaslove koji će doći. Jest. Nego ćemo jedan po jednom. Ko promijeni Allah zakon i ko sudi mimo onoga što je Allah subhanahu wa objavio. Tako. Podovi u naslovu znači ćemo pomenuti pet pitanja. Prvo pitanje, odnosno prva, prvo pravilo je da je pokornost u ohalaljivanju i oharamljivanju od naj znači e, kako ćemo reći u ohalaljivanju i oharamljivanju učite riječ, recite pokornost u tahlilu i tahrimu. Je tako? Pokornost u tahlilu i tahrimu. Je tako? Je od najspecifičnijih svojstava ibadeta. To je ibadet. Samo po sebi. I naj, najveći karakteristika ibadeta. Tahlilu i tahrimu. Je. Tahlilu i tahrimu. Halal i haram. Tahlil i tahrim. Tahlil o halaljivanju tahrim o Gdje u? Je najspecifičnija osobina ibadeta. Najspecifičniji svojstvo ibadeta, je li tako? Šta je ibadet? Pokornost, robovanje. Na suština, srž robovanja je da se nekome pokoriš u tahlilu i tahrimu. Kad ti zabrani, tebe haram. Ohalali ti tebe haram. To je najspecifičnija karakteristika ibadeta, suština ibadeta, jel tako? Zbog toga je svako onaj ko se u tome nekome pokori učem u tome. Zbahalanjivanju. Pa zbog toga je svako onaj ko se u tome nekome pokori toga uzeo za svoga gospodara. Uzeo ga za svog gospodara. Tako? makar mu se ne klanjao i ne približavao nekim drugim ibadetima. Makar mu se ne klanjao, misli se da ne klanja njemu. Ili da mu nekolje kurbane. Ili da, makar mu ne činio seždu ili mu ne činio neki drugi ibadet. Ne približavao se nekim drugim ibadetom mimo ovoga što ga sluša u, hala, u tahlilu i ha, e, tahrimu. E, zato moje hađija je opasno kao ovo što kažu. Nama šta hođa kaže ne može, mora se sve u knjigu, na knjigu vrati. Jel da jađi? Nema šta hođe kaže, šta Allah svanav tajala kaže, poslanik, mora se to slušati. A, prenosi, Prenosi? E, e. otkud prenosi? Pa, A, pa ima neki hođa, ima neki hođa. <laughs> Tamo. Kaže šeht Suleiman, Ibn Abdullah, Ovo ne morate, znači, pokušajte da uhvatite, sad ulazimo u, u dokazivanje, ovo je sad postavka, tako? I ovo je glavno da ti naučiš. E sad ulazimo u komentarisanje od strane nekih učenjaka, znači, kaže šeht Soleman Ibn Abdullah u komentaru Kitabu Tokir, kaže, poglavlje, ko se pokori učenjacima i, e, i, i, i učenjacima i vladarima, ko se pokori učenjacima i vladarima u, oha, u tahrimu onoga što je Allah ohalalio, je tako? Ili u tahlilu onoga što je Allah oharamio, uzeo ih je za svoje gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je poglavlja u kitabu Kitabu Tavhid. Kitabu Tavhid napisao Šehi Mahmudin Abdullahak, je tako? I ovo je poglavlje u Kitabu Tevhid. E sad ovo poglavlje on objašnjava šta znači. Ovdje se misli na posebnu pokornost u, ne u svemu, nego samo u tahrimu l-halal. U oharamljivanju onoga što je Allah ohalalio. Ili tahrimu l-halal. Oharamlji, odnosno ohalaljivanju onoga što je Allah zabranio. Samo se na to odozio pa ko se pokori nekom od stvorenja u tome mimo Resula sallallahu alaihi sallam. Zašto mimo Resula sallallahu Zato što je njega Allah učinio šta? Mušerrio. Njega je Allah učinio da on uspostavlja za zakon i šerijet. Jeste razumeli? Znači, pa ko se pokori nekome drugom od stvorenja mimo Resula sallallahu alaihi sallam, zato što on feina la yantiku anil hawa zato što resul sallallahu alejhi ve sellem ne govori iz iz hawa iz strasti svoje nego po objavi tako in huwa illa wahyu yuha to je samo objava koja mu se objavljuje što god on govori fa huwa mushriku ko je mušrik ko se ovako pokori nekome mimo Resula sallallahu alejhi ve od stvorenja Al tako kao što je Allah subhanahu ta'ala objavio objasnio u ajetu kojem اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم آية سورة توبة gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže uzeli su svoje ahbar učenjake va ruhban i pobožnjake za gospodara mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i Mesiha sina Merim njih su uzeli za gospodara što? kaže znači onaj uh, Adi ibn Hafi kad je čuo ovaj ajed, kaže poslaniku sallaha alaihi sallam, a bio kršćani, bio prihvatio kršćanstvo, kaže nismo ih uzeli za gospodara. Pa kaže Rasul sallaha alaihi sallam, zar nije kad vam nešto o halale vi to poslušate, kad vam nešto o harame vi to slušate? Jest, kaže, e, to je vaš ibadet s njim. Ako ste ih uzeli za gospodara. Znači, tu je to. Erbebe min dunillahi wal mesih ibn Marjama wa ma umiru illa li ja'budu. E ovo je dokaz. A nije im naređeno osim da ibadet čine pa šta znači ovo sad? A naređeno im je da ibadet čine samo. Šta znači? To znači da je ovo prije što su ih uzeli za svoje gospodare i slušali u halalu i haramu bio iba? Ibadet. Jer slušaj kako ajet ide. Uzeli su svoje učenjake i, i pobožnjake za gospodara mimo Allaha i sina Merjemina, a naređeno im da ibadet čini samo Allahu. Što je došlo ovdje, a naređeno da samo Allah ibadet čini? Zato što je ovo prije bio ibadet. Kaže, uzeli su svoje učenjake i isposnike za gospodara mimo Allaha, a naređeno im da samo Allah, da se samo jednom Bogu ibadet čini. Pa šta znači ovo prije? Da je bio ibadet. Jer ovaj, ovaj dio وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا E ovo لِيَعْبُدُوا dokazuje da ovo prije bio ibadet. Tako? Da koga obožavaju? Ilahan wahida. Samo jednog Boga. La ilaha illahu. Nema nikog osim njega. Subhanahu. Amma yusrikun. Uzvišene on iznad onoga što mu, u čemu mu širk čini. Pa je ovdje amma yusrikun dokaz da je ovo prije bio širk, kad tako uzmu svoje ulemu i svoje pobožnjake, kad tako budu slušali, znači da su učinili širk. Pa kaže, poslanik sallaha alijih sallam je objasnio ovaj ajet, šta? Da je to njihova pokornost u ohalaljivanju i oharamljivanju. Kao što je došlo u hadithu od Adi, radijallahu anhu. Ovaj Adi je Adi ibn Hatim, radijallahu an. Kaže ših Abdulaziz ibn Baz, Abdurazak Afifi, Abdullah ibn Udajan, Abdullah ibn Ku'ud, rahimahumullahu jami'an, Allah da im se svima smiluje, oni kažu وَمِنْ أَنْوَاعِ شِرْكِ الْأَكْبَرِ od vrsta velikog širka men jeđ'aru lillahi nidden fit tešri ko učini Allahu sudruga ili suparnika u propisivanju i tešri propisivan čega propisa zakon. Je li tako? Bijan je tehide mu šarri'an lehu siva Allah. Da uzmi nekoga da mu zakone propisije mimo Allaha. Evo šerikem billahi fi tešri. Ili da nekoga još uz Allaha učini da može da propisuje za zakone. Jer tedi hukmahu zadovoljene sa njegovim propisima, sa njegovim sudom. وَيَدِينُ بِهِ فِي تَحْلِيلِ وَتَحْرِيمِ i vjeruje prema tome u halal i haram, kako on odredi. Ibadatan wa taqarruban wa qada'an wa faslan fil husuma. Znači, ovo je jako važno. Znači, ibadatan, opožavajući ga tako, pokoravajući mu se, taqarruban, približavajućim se, qada'an, suđenjem, wa faslan fil husuma. I pridržavajući tog njegovog zakona u rješavanju međusobnih sporova. Sve to isto. Evo jeste hillahu ilan javu dine. Ili misli da je ovo dozvoljeno, makar to ne smatrao vje, vjerom. وفي هذا يقول الله يقول الله تعالى a u to, o tome kaže Allah uzvišen ittehadu opet ovaj aj ahbarahum wa ruhbanahum arbabe min duni Allahi wal masih ibn Maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون malo prije smo preveli ovaj ajet, uzeli su svoje učenjake i pobožnjake, isposnike za gospodarem ima Allah subhanahu wa ta'ala i Mesiha Sibna Merijeminog, a naređeni mi da samo jednog Boga obožavaju la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikum. I وأمثال هذه آه هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى الله سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدو i znači svi ajeti i hadisi koji su slični ovome koji su došli govore o tome o zadovoljstvu čega sa sudom mimo Allahovog suda i okretanju od suđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio وهذا النوع من الشرك a ovo je vrsta širka koji je velikog širka jer teddu bihi fa'iluhu jer teddu morted postaje morted onaj ko to uči učinje ovu vrstu znači da uzme da se sudi mimo Allahu evo mu taqiduhu ne mora ni učiniti nego vjeruje da je to ispravno an millati islam jer teddu an millati islam od, otpadnike od islamskog milleta. Fela yusalli yusalla alayhi idha mat. Neklanja mu se kad umre. Wala yudfanu fi maqabir almuslimin. muslimin Ina ukopava se u, u mezarja muslimana. Wala yurasu anhu maru. Ne nasljeđuje se njegov imetak. Bel je li bayti almuslimin. Nego bude za muslimansku znači blagaj državnu kasu. ولا تؤكل ذبيحته إن يبي سونو شنو زاكلي ويحكم بوجوب قتله i kad bi mu se presudilo, znači presudilo bi mu se da ta je obaveza da se ubi, ubije. وَيَتَوَلَّا ذَلِكَ وَلِيُّ أَمْرِ الْمُسْلِمِ A to preuzima, znači to suđenje i ubijstvo, onaj vladar muslimana. illa أَنَّهُ يُسْتَتَابُ قَبْلَ قَتْلِهِ Osim što se mora tražiti od njega pokajanje prije nego što se ubije. فَإِنْ تَابَ kubirat teubetuhu, ako se pokaje prihvata se njegova teuba, volam yukter i ne ubija se. Wa umila mu'amalat al muslimin, znači nakon te tu pokajanje ponaša se prema njemu kao prema muslima. Kaže, wa arada ala haula i šujuha al kiram su'alu ta'l. Ili urira. Znači, postavljeno je sljedeće pitanje ovim šehojima. Pitanje. Vi vjerovatno znate da je naša vlast e, sekularistička ne daje nikakvu važnost vjeri. I ona sudi u našoj zemlji e, po, po ustavu u kojem su znači učestvovali u izgradnju formiranju tog učestv, e, ustava učestvovali se zajedno muslimani i kršćani. Ovdje se postavlja pitanje da li nam je duž, da li smijemo da zovemo tu našu vlast islamskom? Ili ćemo reći da je to kafirska vlast? To je pitanje. Kaže, odgovor, alhamdulillahi vahdahu wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Odgovor, idha kanat tahkumu bi gajri ma anzal Allah, fal hukumetu gajru islami. Ako ne sudi po onome što je Allah stano tera objavio, ta vlast je neislamska. Wa billahi tawfiq. Ne ima više. Jedna rečenica. To je fetva stavne komisije za fetva. Jedna rečenica. Ako ne sudi po ono što je Allah Smanov Teala objavio, to nije islamska vlast. I tako. Dobro. Znači... No, nije se oni postavljaju taj pitanje, to je samo znao. Ko ne ima nigdje, recimo, ne, ne, ne, ne, Kako je naš? Pa ne, pa znači, ja nigdje, njena vlada nije ta. Hajde, hajde, kupite se. Možete postavljati pitanja vlada, vlada, vlada. Ne ima vlade i nijedne da je ta. Dakle, drugo, drugo, drugo onaj e, podpitan. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je naredio mu'minima da sve oko čega se raziđu u vjeru. Bilo od osnove, osnove vjere ili od, bilo koje drugo pitanje od ogranaka vjeru. Od osnova vjere misli se temelja, akide, imana, je tako? Ruknova imana i tako dalje teohide, sve te, znači od osnova vjeri. Ili od ogranaka misli se pitanje oko abdesta, namaza, bilo koje pitanje, znači. Allah subhanahu wa ta'ala naredi ovo piše, znači, vjernica, da, ali da sve ono oko čega se raziđu, bilo u osnovama vjeri ili u ograncima, vrati Allahu i njegovom poslaniku, sallahu alaihi Ono. oko čega se raziđu bilo u osnovama vjere ili njenim ograncima. Da sve to vrate šta? Allah subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallahu Vi znate sad što znači da vrati Allah. Kako da vrati Allah? Allah u knjizi. Na Kur'an da se vrati, jel tako? I poslanik sallahu Kako da vrati poslaniku? Kad je bio živ da odu kod njega da ga pitaju. Tako? Kad je preselio sallallahu alaihi sallam šta da uradi? Se vrati na njegov sunnet. Jel tako? Da se vrati Allahu i poslanik. I poslanik sallallahu Dalje pravilo znači. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ Ako to ne uradi, دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كُفْرِهِ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمُرُوقِهِ مِنْ دِينِ الْمُرْسَلِ Ko to ne uradi, znači to upućuje na njegov kufr u gospodara svih svjetova i izlazak iz vjere, iz vjere svih vjerovjesnika. A njegov kufr u gospodara svih svjetova i izlazak iz dina svih poslanika. Pa je suđenje, znači, pa sud, kako sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno, činjenica da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, je ista kao i činjenica da, da ibadet pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala. Odnosno, sud pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala kao što i ibadet pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala. Aleykum salam. Ehlam salam. Patate kako je ovo nemoguće razvojiti. Jer kako se pokoravamo samo Allah subhanahu wa ta'ala u namazu, u seždi, u hađu, u postupu. Samo to radim Allahu, tako nikome više ne smije se to raditi. Ne smije se nikome više klat kurban, ili tako. Nikome se više ne smije zavjetovati. Ili tako? Bilo kakav, znači, nije dozvoljeno. Kako nije dozvoljeno u tim ibadatima, tako nije dozvoljeno ni u sudstvu, ni u zakonu. Jer je poštovanje tog zakona očiti ibadat onome koje je zakonodav, zakonodavac. Očita pokornost onome koje je zakonodavac. Zato kaže dalje i to je znači i to je sad e, suština šehadeta. To je suština oba dva šehadeta. Na što se misli oba dva šehadeta? La ilaha illallah i drugi Muhammedur Rasulom. I radi o uspostavljanja ovoga radi uspostavljanja ovoga, čega ovoga? Allahovog zakona kao i ibadeta samo Allahu i sudstva samo Allahu radi uspostavljanja ovoga znači, i sukane su srdje muvehide za džihad. Ovoga. I ovo je cilj. Kaže sad ovo je pravilo i to da ostane znači ako možete još poneki dokaz uh, zabilježiti dokaz za ovo što govorimo je uh, ajet iz sure Nisa 58-59.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 zaista je divno ono što vam Allah subhanahu wa ta'ala naređe i preporuči. Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje i vidi. O vjernici, pokorite se Allahu i pokorite se poslaniku i vođama vašim. A ako se oko nečega raziđete, vratite to Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Ovo je bolje i najbolje ovo je dalike dalike hajru wa ahsanu te'vila. Ovo je bolje i najbolje i najbolji te'vil, najbolje objašnjenje. Kaže, govoreći ovim ajetima, gdje se naređuje, znači, pokurnost Allaho i poslaniku, sallahu alaihi sallam, i vođama. Kaže, ovdje Allah spanova tajla naređuje da se oko čega god se ljudi raziđu u osnovom vjeri ili ograncima vjeri, da se vrati Allah spanova tajla i poslaniku. To jest, Allahove knjizi i sunet poslanika sallaha nevsem. Jer u njima je znači presuda u svim pitanjima oko koji se razilaze. Ili znači presuda otvorena presuda, jasna presuda u kuranskom ajetu, znači da je to propis tako, tako, tako, tako. Ili presuda nekim općenitim izrazom koji obuhvata i to pitanje koje se postavi ili da na neki način e, skre, skreće skretanjem pažnje ili da se može razumjeti iz konteksta ili se može razumjeti znači da e, e, suprotno znači od postavljeno. Znači ako Allah spano tajala nešto e, naređuje znači da je suprotno od toga nešto zabranju. Ili ako nešto zabranje i da je suprotno od toga naređeno ili poželjno. Svatak, na taj način da skreće pažnju ili da se analogijom zaključi ili na bilo koji drugi način. Znači uvijek je rješenje u Koranu i Sunnetu ili direktno ili na nekakav drugi način e, iz, izvlačenja ili dolaženja do ovaj, šarijetskih propisa što je poznato učenjacima koji se bave fikom, znači i istim batom, e, izglačenjem šarijetskih e, zaključaka i donošenjem šarijetskih rješenja. Zato što je Allahova knjiga i sunet poslanika sallaha alihi vselem ono na čem je sagrađena vjera i neće biti postojati, znači neće biti ispravan iman osim na taj način. Pa je vraćanje na Kur'an i sunnet uslov imana. Vraćanje na Kur'an i sunnet su je od uslova imana. Zato kaže in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ako vjerujete u Allaha i sudnji da. Pa to upućuje da onaj ko ne vrati iz pitanja oko kojih se sa nekim raziđe, ne vrati na koju Kur'an i sunneta nije fele sebi mu'min. Hakikate. Da nije mu'min u suštini. Da nije mu'min u suštini. Nego je mu'min u ta tagota. Kao što se spomenje u ajetima koji slijedi za ovo. Razumite? Allah subhanahu wa ta'ala kaže vratite to Allahu i poslaniku ako vjerujete u Allaha i sudnika. Šta znači? Da ona ko bilo koje pita, bilo u osnovi vjeri ili u ogranicima vjeri, ne vraća na Kur'an i sam. I neće da vrati na Kur'an i sam, da nije mu'min u osnovi u suštini. Vraćanje Allah subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku sallahu alaihi sallam je bolje i najbolji način. Znači, zaista je Allahov sud i sud njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem najbolji sud i najpravedniji sud i najkorisniji ljudima u njihovoj vjeri i njihovom dunjalu i posljedicama i po svojim posljedicama to je najbolji sud velike hajru to je bolji šta je bolje da je Allahov sud presuda što god vi mimo toga skontate neće biti tako najbolje što može biti u svakoj situaciji je da dok dokučite Allahu sud i da po Allahu sudu postupite. Najbolji, to je najbolji sud i najbolji su posljedice. Kaže šehe Muhammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alaihi. Uzimanje u obzir znači sekulečkih zakona da bi se po njima sudio makar u najsitnijoj stvari. Nema nikakve sumnje da je to nezadovoljstvo sa Allahovim sudom i sudom poslanika sa Allahovim. I pripisivanja Znači, sudu Allaha i poslanika sallaha alaihi wa sallam nedostatak. Jel tako? Uzimanje u obzir laicističkog ili sekularističkog zakona, ne, nekog zakona, ima Allahovog zakona. U bilo malom ili velikom je dokaz da on nije zadovoljan sa Allahom i sudom i da daje prednost ili pripisuje Allahovom sudu nekakav nedostatak ili da Allahov sud nije dovoljan znači da je nedostatan ili nije dovoljan da riješi probleme ljudi u onom oko čega se oni razilaze. Ili da vrati prava njihova kako im pripada. Da je Allahov sud nedostatan. A da je sud, znači, sekularistički zakon, da je on potpuni i da je bolji za suđenje jer vraća ljudima njihova prava. Tako. I bolji za rješavanje ljudskih problema problem. Kogod vjeruje ovako, on je kafir koji je izašao iz vjeru. Znači, kafir koji je izašao iz vjeru. I ovo je velika stvar i nije od stvari ičtihara. Ovo je velika stvar i nije od stvari ištihara. Kako nije od stvari ištihara? Znači, ovdje nema nikakvog ištihara, jel sad on učinio kuhr ili nije. Ko ovako vjeruje, to je završena stvar. Dobro. Suđenje po Allahom šarijatu jedino, bez ikakvog drugog, znači, onaj, suda, neuzimanje u znači ne uzimajući obzir bilo kakav sud mimo Allahovog suda, to je, znači ide zajedno i isto je kao i ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala. Bez ikoga drugog. Zato što to podrazumijeva, jer to sadrži ili je to u sebi nosi ili je suštinsko značenje šehadet. Jel tako? To je šta suštinsko značenje šehadet? Da je jedini koji se obožava Allah subhanahu wa ta'ala i da nema u tome nikakvog sudruga. I da je njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam šta? Onaj koji se slijedi u zakonima sa kojima je sa kojima je došao en je kile regulu. Badu šumu. je, badu. šta je šumu? Ne znam, nije. Samo vidio se. Ne znam, samo sam vidio. Neži čovjek od toga da staviš to peci. Da staviš mnogo značenje, znači, komentar sam znači, kone, ima gaca, onaj kako se kaže, onaj kod nas. Jes, mula. mula. Ali šumus, Ne znam. Pos jeste množina od šemsa, tako, između u arabskom jeziku posebno značenje onaj... Ne mogu ti ništa pomoći. Ima riječi. Ima. Treba veliki riječi. Kaže, znači da, od da se on sjedi u sudu, voda džuri da su juhu džihadi illa min ajli dalike u kijame bihi fi'ala mutarken wa tahkiman inda niza. I nisu ni zbog čeg drugog isuha na sabdu džihada osim rad toga da bi se to ispoštovalo znači šta? ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala i sud samo Allah subhanahu wa ta'ala praktično znači u izvršenju i ostavljanju. Kako u izvršenju? U izvršenju ibadeta samo Allah i sud po Allahom zakonu. I ostavljanju, ostavljanju ibadeta bilo kome mimo Allah subhanahu wa ta'ala i suda mimo kome, bilo kome mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Kod, znači i suđenje kod razilaženja. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Takom tvojeg gospodara neće vjerovati. Neće vjerovati. Znači, la yu'minune, neće vjerovati i ne vjeruju. jedno, znači ne vjeruju, sve dok ne budu tebe za sudi uzmali uzmali što u čemu se raziđu, oko čega se budu usporati. Zatim ne nađu nimalo u svojim dušama tegobe zbog onoga što se presudio. Znači nije samo da, da, da se pokore sudu formalno, da dođu i da se sude i da prihvate sud. Nije. Nego čak ne smije nimalo tegobe biti skobe zbog presudi. Voju selimu testima i dok se do kraja ne predaju. I to je znači ono što vidjet ćete poslije kad budemo govorili o kaderu nema ni jednog rukna imana da će tvoj iman u njega u taj rukn i da će ti se iman upotpuniti dok ne bude ovo veju sredem u tesnim, a dok se potpuno ne predaš i šerijetu i kader i kaderu i dok potpuno ne shvatiš da ti rob, a da je Allah subhanahu wa ta'ala rob, gospodar. Te dvije stvari, ta, ta dva stane, onaj, se moraju pomiriti i ogleda se kroz ove ajde. Ja i halladina amanu ati Allah, ovo je sura Nisa 65 ajde. Ati Allah, ati Allah, rasule, voli il amri minkum. Fe in tenazatum fi šehin faradu ili Allah i rasule, in kuntum tu'minu ne billahi ili on. Akhli dhalika khairu mu ahsanu, ta'vila ovaj ajde malo prije koje smo spominjali. Kaže isto tako šeh Ibrahim, šeh Mahmud Ibrahim, kaže, e, zakoni zakon misli se na e, kanuni, znači ovi sekularistički zakon, su kufr, nevjerstvo koje izvodi iz vjeru. I svako onaj ko vjeruje znači da se ona, da ona, onaj, da se po njima može suditi i da je to u redu dozvoljeno, dopušteno. Neki, znači, kofr izvodi izvjere, a samo ako vjeruje da je dopušteno suditi po nekom zakonom ima Allah sama tako. Kaže, a neki čak vide, vide da su ti zakoni bolji od Allahovog zakona, ali tako? Pa ovi su, kaže, poništili svoj šehadet do kraja, jel tako? I da je Muhammed Allah poslanik sallallahu alaihi sallam i da je Allah subhanahu wa ta'ala wa alla ilaha ilu da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala također i taj šehadet su do kraja znači ništa od njihovog šehadeta nije ostalo skroz su ga porekli, zanijekali svoji djelom. Zašto? Zato što šehadatan la ilaha illallah znači la muta'a Allah. Nema nikoga kome se pokorava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što su oni poništili i svoj ibadet, znači kao, kao što bi poništili taj šehadat la ilaha illallah ibadetom nekome drugom mimo Allah subhanahu Kad bi neko rekao la ilaha illallah, nema drugog boga osim Allaha, a onda okrene se i klanja se nekom kipu. Šta bi mi rekli? Skroz je pogazio svoj šehadet. Što? Sad kaže niko, niko drugi ne zaslužuje ibadet mimo Allaha, sad čini ibadet nekome drugom mimo Allaha. Ja bi sad kršćan neki rekao la ilaha ovaj nastavio postar. Znači, pogazi svoj to total. I to mi odmah vidimo, to nam je odmah jasno. Međutim, kad neko kaže la ilaha illallah, Pa opet to da sudi ima Allahovog zakona, to nam nekako nije jasno. A to je isto. Ibadat, pokornost, Allah subhanahu wa ta'ala. Kako se Allahu pokorio kad ti je naredio spusti svoje lice na seždu toliko puta, tako, tako, sve se pokorio, je tako? Kako se onda ne pokoravaš ovamo kad sudiš? Pa isto je to Allah subhanahu wa ta'ala odredio i naredio. Tako? Sve te? Ista stvar. E zato... Vrlo je. A što se tiče, kaže onoga, za koga se kaže kufr dune kufr. Što se tiče onoga za koga se kaže kufr dune kufr. Šta je u kufr dune kufr? Kufr ispod kufra. Stvari mali kufr. Kaže, to je ako ida hakeme ila gajrilla, ako bude tražio sud mimo Allahovog suda, vjerujući da je on, znači, pogriješio, a da je Allahov sud istinit. I to je ono kod kog se to desi, mi kaže, pa فَهَذَا الَّذِي يَسْدُرُ marra wa وَنَحْوَرَ I to je kod onoga kod kog se to desi jednom i tako nešto slično. E to je kufr od onekog. Šta hoćete kaži? To je znači, on inače sudi i traži sud po Allahovom sudu, je tako? Sudi ili traži da se presudi po Allahovom sudu, uvijek. Je tako? Znači, suđenje je inače po šerijetu. Ali jednom ili nekad se desi pa prekorači zbog nečega, jel tako, zbog strasti ili zbog... Ali on zna da je to grije i vjeruje da je pogriješio, jel tako? E, tu je kufr dune, kufr. Tako ga definiše Mohamed, še je Mohamed Ibrahim, rahmatullahi, jeste svetli? Malo smo o tome govorili gore i na akijike. Jeste, eto. A kaže, a što se tiče onoga, koji učini za ove e, zakone mimo Allahovog zakona. Postavi ih, znači. Pa ih raščlani, poreda, organizuje, jel tako? Pa ljude obaveže da njima budu pokorni. Kaže, on je kafir. Makar reku, mi smo pogriješili, Allahov šarijat je bolji. Jer to je, znači, čitav zakon osmišljavanje, redanje, organizovanje, čitavog sudstva, mimo Allahovog zakona, to je kafir, kaže, makar rekli, Allahov zakon je isti, a mi smo pogriješili. Iako bi se klanjao... Kao kad bi obavljao namaz, propisani namaz, koji je Allah stano tajna naredio, je tako? A uz to ponekad zjavrati kabra i vas na primjer, i pokloni se njemu jednom gore. Ha? Ode na Ivoturcu i gore da. domćini, ajba s dedi. Moramo, kaže, ljudi, ide si Ili uzme kamenčice gore i kaže, ovi kamenčići, to kad se ugradi u temelj u kuće, to ti donosi veliki breket i odagnava ti štetu. A? Kaže, pa je razlika između onoga koji, znači, potvrđuje i donosi te zakone i postavlja ih za, za, za merđe, znači da se na njih ljudi vraćaju kao osnov i učine da je to osnova na, zakona na koji će se ljudi vraćati. To je razlika i to je, kaže, kufr koji izvodi izvjeri. Kaže šeh Salfa Uzan, Allah ga sačuvao, kama, kema la te džuzu ta'atul ulama fi tahlila harami, tahlila haram, tahrimil halal, Kao što nije dozvoljeno slušati u lemu, pokoravati se u lemu, u ohalanjivanju harama i oharanjivanju halala, također nije dozvoljeno slušati ni vladare, ni presjednike u sudu između ljudi mimo šer, islamskog šarijeta. Ali zato što je to, zato što je vađiv, suditi se po Allahovi knjizi sunetu Rasula sallaha i sallaha u svim sporovima. U svemu što je vezano za ljudski život. Zato što je to, znači, podrazumijeva obudijet Allah subhanahu wa ta'ala. Jer je to, kroz to se odražava da si ti odan Allah. Tako. Mi na Dunjaluku kažemo, vidi se, kroz to se ogleda odanost. Je tako? Kroz to se ogleda odanost. Ti da, na primjer, kažeš, ja sam odan i lojalan građanin Bosne i Hercegovine. Jel' tako? A onda kršiš Ustav Bosne i Hercegovine od početka do kraja i nikako ga ne uzmaš u obzir. Ko će ti vjerovati? Niko ti neće vjerovati da si ti odan. Tako? tako? Svak vidi da ti nisi lojalan. E tako isto kažeš ti, Jalav, ja sam tebe priznao za gospodara, a onda čitav njegov zakon odbaciš kod da ne postoji. Pa tako godi. Znači, ne možeš to... Bilo kakvom kontekstu, kroz to se ogleda obudilje. Robovanje Allaho Svanu Atara se prvenstveno ogleda kroz poštovanje njegovog zakona. Allahu pripada najuzvišeniji primjer i sa njim ništa ne poredimo, ali na dunjalu koje ovo vidite, se vidi kroz to. Ja često kažem, to je kao kad bi došao bečkom caru i rekao, ja sam tebi odani podanik, ali ja ću slušat i radit ću po zakonima ruskog cara. Kad bi ovaj radi, rekao onim svojim zabanijama, vežite ga tamo, šta je ovaj priz. Tako, ne bi niko povjerovao da je to odanost. Pa kako onda može biti robovanje i odanost Allaho bez poštovanja njegov zakon? Zato što je, kaže dalje, zato što je propisivanje Allahovo pravo i samo Allahovo pravo. Propisivanje zakona je samo Allahovo pravo. Allah je ove ljude stvorio i samo On ima pravo da im naredi, zabrani, halali, harami, dozvoli da im zakon propiše. On ih je stvorio. Oni su Allahovi robovi. Nis ničiji drugi robovi. I niko drugi nema to pravo. Kaže uzvišeni وَمَحْ تَلَحْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ Oko čega god se raziđete pa sud o tome pripada Allah. Zatim kaže Fintan azatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli wa ulil amr in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil Oko čega god se razidite, onda to vratite Allahu njegovom poslaniku ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Pa i suđenje po Allahovom zakonu nije samo zbog toga da se traži pravda. Nije samo zbog traženja pravde. Suditi se po Allahovom zakonu nije samo zbog toga što ti hoćeš pravdu. Nije samo zato. Nego je to u prvom mjestu ta'abudun bilu. Obožavanje Allaha, robovanje Allaha. Na prvom mjestu. Je tako? I to je Allaho pravo, jedino pravo Allah koji, znači, i na to ima pravo samo Allah subhanahu wa tako. I to je akide. Pa ko traži sud mimo Allahovog suda, u znači drugim sistemima i ovaj laicističkim e, sekularističkim zakonima, on je uzeo postavljače tih zakona i te zakone za sudce i postavio ih, učinio ih da sa Allahom učestvuju u njegovom specifičnom pravu propisivanja zakona. Znači, uzdigao je na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala. Učinio ih da sa Allahom učestvuju Šeriko, učinio ih šerikom Allahu subhanahu wa ta'ala u čemu? U pravu na propis, postavljanje propisa. Jeste shvatili? Uzbigali na nivo Allah subhanahu wa ta'ala učinio ih suparnikom Allah subhanahu wa ta'ala u propisivanju za zakona. Šta to znači učinio ši? Šir. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala en lehum šuraka šara o lehum min ad dini ma lam je'zem bihillah. Zar oni imaju neke šuraka? Šuraka? koji će im propisivati u vjeri ono što Allah nije dozvo? dozvolio. Vidite da je ovo širk. Kaže وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ A ako im se vi budete pokorili, vi ste mušri, mošnici. E tako kaže šir u svojoj fetu. Ovo poglavlje koje je sljedeće, uz Allahu pomoć njega možemo pročitati. Sljedeće je pravilo, znači. od najvećeg fesada na zemlji je suđenje i kaženje suda mimo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najveći fesad fitna na dunjalu. Zato nemojte se uplašiti, kaže ovako da pravite fit. Od najvećeg fesada zemlje je kaženje suda mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najveći fesad, nema većeg fesada. Odatle je odbijanje znači odbijanje suđenja prema Allahove knjizi i sunnetu poslanika sallaha alaihi wa sallam nepobitni dokaz kufra licemjerstva i otpadništva. Najveći fesad na zemlji je suđenje mimo Allaha i poslanika sallaha alaihi wa sallam. Odatle je odbijanje suđenja po Kur'anu i sunnetu nepobitan dokaz. Nepobitan dokaz. Čega? Kufra, nifaka i odmetništa. E vi sad ovo, znači, prepoznajte oko nas ove stvari i zašto su se neke stvari događale. Zato je odbijanje suda po Allahove knjizi, po Koranu i sunnetu, nepobitan dokaz nevjerstva, licemjerstva i otpadništva. Dokaz za to, nisa 61. aje, وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَعَالَوْ إِلَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُونَ I kad im bude rečeno, dođite onome što je Allah objavio. Da se drugog Dođite onome što je Allah objavio. I dođite poslaniku sa Larisom. Danas ne kažemo dođite poslaniku, dođite sunnetu. A ejtel munafiki, vidjet ćeš munafike, jer sud dune anke sududa, kako od tebe? Odvraćam. sud sed, sud znači odvraćaju, zapreke stavljaju oko tebe, ne daju, eto, dok. Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da je ovo svojstvo munafika. Koji? Da odbijaju sud po knjizi i sunnet. Odvraćanje od tog suđenja. Yes. Znači, to je osobina munafika. Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da je to osobina munafika. Kaže Ibn Uqayn rahmatullahi ali, ovo je dokaz da onaj ko bude pozvan da sudu Kur'ana i sunneta pa odbije da je munafika onaj ko bude pozvan sudu Kur'ana i sunneta pa odbije da je munafik. Ko bude pozvan sudu Kur'ana i sunneta pa odbije da je munafik. Ovo ovaj je ajet, znači, ne dvo, nije dvoj, nema nikakvog pivota. Kaže Ibn Qayyim, ovaj ajet je za svakoga ko bude pozvan sudu Kur'ana i sunneta pa odbije da je munafik. Sudu Kur'ana i sunneta u čemu? U I metku halalu, haramu, amin, nije amin, jest amin, šta je, kud, u svemu. Svata? Amin. Malom, velikom, imetku, žena, djeca, sve, sve, sve obuvata. Akida, tekvir, nije tekvir. U svemu. Svata? E, to je. Zato su kaže šehoj, Mohamed Ibrahim, Abdulaziz, Šetri, Abdulatif ibn Ibrahim, Umar ibn Hasan, Abdulaziz ibn Bas, Abdullah ibn Humeid, Abdullah ibn Qayr, Abdulaziz ibn Rashid, Abdulatif ibn Muhammed, Muhammed ibn Audet, Muhammed ibn uh, eh, Muhejza. Poslali su, kaže, pismo svim koji mogu da je vide od Bogu da vide to pismo, znači od uh, muslimana Moleći Allah subhanahu wa ta'ala da ih uputi, znači na put ibadeta, odnosno na put mu'mina i da ispasi od puta na koji se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio i koji su zalutali. Zatim kaže, šalju znači muslimanima sljedeći nasihat. Svi ovi šehovi. Kaže, inna, inna min akbahi sejjati. وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية zaista je najodvratnije zlo i najveći znači munker najveći grije suđenje prema onome što nije Allahov šarijat od sekularičkih zakona koji su izmišljeni i postavljeni van nodom il bešarijat i sistema, čitavi sistema koji su izmišljeni. Wa adati al-aslafi wal ajdad. I adeta i običaja koji su naslijeđeni od djedova. A u to su zapali brojni ljudi danas. I zadovoljni su sa njima mimo Allahovog šarijata. Sa kojim, sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoga poslanika Muhammada sallaha resa. Nema sumnje da je ovo najveći nifak licemjerstvo. I da je ovo najveći znak kufra. Najveće obilježje kufra. Šta? Da se ne sudi po Allahovom zakonu. I najveće obilježje zulma i fiska. Nepravde i grije. U ahkamu džahirije, eleti je talaha al-Quran, i da, je, da su ovo, ovi zakoni i ovi sistemi, u stvari džahilijetski zakoni koji je poništio Kur'an i na koje je upozorio Resul sallallahu alaihi wa Pa kaže, Alam tara ila alladine jazmuna annahu amiru bima unzila ilayka wa unzila min qablik, yuridu ne jete ila tagod. Zar ne vidiš koji tvrdi da vjeruju ono što je objavljeno tebi i prije tebe, a želi da se sude kod taguta, wa kad umiru an yakfuru bi. A naređenim da u njeg Što znači, ako se sude kod njega, ne čini u njeg kufr. Wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan jali da idalakum zawada. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka suda. A kad im bude rečeno dođite onome što Allah objavio i poslaniku, videćeš munafike kako od tebe odvraćaju, znači yasudduna anka sududa. Wa qala 'azza wa jalla, zatim kaže uzvišeni وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن ينصبهم بعد ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون إذا سودش među njima po onome što ti je Allah objavio. I nemoj da slijediš njihove strasti. I upozori da, znači, skreni pažnju slučajno ne, ne dovode u fitnu ili da te ne odrate od nečega što ti Allah objavio. Samo nečega što ti Allah objavio. Pa ako se okrenu, znaj da Allah želi da ih znači, kazni zbog neki njihovi grije. I da je veliki vojne kefirom i na nasile pasku. I da je puno ljudi, da, da je puno ljudi da su fasi, fasi fasici grešnici. Eta hukme džahilijeti nebogun. Zar džahilijetski hukm želi sud? presudu, zakon? Zar džahilijetski zakon želi? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُمْنِ A ko bolje sudi i ko je bolji sudac od Allaha ljudima koji su ubije, ubijeđeni? Zatim kaže uzvišeni وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُ Ko ne sudi po onome što Allah objavio, to su pravi nevjetnici. Zatim, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ko ne sudi po onome što Allah objavio, to su pravi zalimi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ To su فاسق وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم Ovo je žestoka opomena od Allaha subhanahu wa ta'ala svim robovima da se ne okrenu ili žestoka opomena i upozorenje na okretanje od njegove knjige i sunata Rasula Salarisa i traženja suda mimo njih. Mimo čega? Kitava i sunata. I ovo je hukmun sarih minar ar-rabbi azza wa jal ala man hakema bi gajri šariatihi bi ennehu kafirun wa zalimun wa fasikun wa mutakallikun bi akhlaqil munafiqina wa ahli džahilin. I ovo je otvoreni, jasni sud, presuda od gospodara Azzawajal onome ko sudi mimo njegovog šarijeta da je on kafir, valim i fasik i da se okitio ahlakom munafika i prvi oni džahilo. Džahilijet. Kaže šeht Salih Fauzan, Allah ga sačuva. Još njegovu petku da pročita. Allah subhanahu wa ta'ala je negirao iman onome ko sudi, ko traži suda mimo njegovog šarijeta. Kaže, elem tara, idem ladina je žamune, i do kraja, je to ovaj malo prije što smo citirali. Kaže, fela u rabbi kela jeminun. Sve do ajeta, znači ovo iz početka stranice do kraja, na kraju je zadnji ajet, tako toga gospodara ne vjeruju i neće vjerovati. Pa Allah subhanahu wa ta'ala negira da vjeruju ako se ne sude po njegovom zakonu. Negira im ima. Zatim kaže, pa ko pozove, ovo dobro zapamtite, ko pozove suđenju po nekom zakonu, ljudskom zakonu, ko pozove da se sudi po nekom sekularističkom zakonu režimu, učinio je Allahu šerika, pripisao je Allahu sudru sudruge. U čemu? U pokornosti i u propisivanju zakona. A onaj ko sudi po onome što Allah nije objavio i vjeruje da je to bolje ili isto onome što je Allah subhanahu ta'ala objavio, ili da je dozvoljeno da tako on sudi mimo Allahovog suda, on je kafir u Allaha subhanahu wa ta'ala. Makar tvrdio da je mu'min. Zašto? Zato što Allah negira ima onome ko želi da se sudi mimo njegovog šarijeta. I Allah subhanahu wa ta'ala utjerava u laž i kaže da lažu oni koji tako rade, a tvrde da su mu'min, mu'min. Jer kaže, riječi jezu umur, tvrde u, u sebi sadrži negaciju njihovog imana. Jer se ova riječ u osnovi koristi za onoga ko nešto tvrdi, a laže u svojoj tvr tvrdu. Zato što je suđenje mimo Allahovog zakona suđenje prema tagutu. A Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da se čini kufru taguta. I učinio je kufru taguta ruknom tevhida. Što znači ruknom? Sastavnim dijelom tevhida. Šta? Kufru u kao što kaže Femen jek forbi tagu. Pa učini kufru, pa učini kufru tagu, ta ujom ne bila i povjeri u Allah. Pa ko sudi po ovim zakonima, nije mu vehid. Ko sudi po ovim zakonima, nije mu vehid. Zato što je uzeo sa Allahom sudruga. Zato što čini širk. Stavio je šerika sa Allahom u propisivanje zakona i pokornost. I nije učinio kufru taguta, ovaj ko sudi ima Allahu zakon, nije učinio kufru taguta koji mu je naređen. I on je pokoran šeitan. Kao što kaže uzvišeni, vajuriru šeitan a jubilnahum da radim gajda. A šeitan želi daleko da ih u zabludu odvede. I on je pokoran šeitan. A Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio o monarcima da oni kad budu pozvani da se sude pred Allahom i šarijatom, da oni odbijaju da se okreću. Pa kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ Pa je to osobina munafika. Kad budu pozvani onome što je Allah objavio i poslaniku, vidiš munafike. Pa je ovo osobina munafika šta da oni okreću se, okreću glavu, bježi od toga. Kao što stoji i u suri Nur posebno, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala i tamo kaže Vama ulajke bil mu'mini, ovo nisu. Ti nisu vjernici koji tako. Isto tako Allah Subhanahu je objavio da oni žele da oni vide da oni vide fesad kao dobro. Kao red. Nered vide da je to red. Tako Allah Subhanahu objašnjava stanje mu Kako je njihovo stanje? Da oni ne red vide uvijek da je to neki red i da je to dobro zašto? zato što je njihova fitra se skroz izopar izopačila i što su njih se njihova srca skroz pokva, pokvarila وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ kad im bude rečeno nemojte fesad na zemlji činiti šta oni kažu قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ mi samo red ispostavljamo je tako? أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ zaista oni nered čini ali ne, osje, ne osjećaju. فَتَّحَاكُمْ ila ذَيْرِ اللَّهِ min أَعْمَالِ munafiqin. Pa je suđenje mimo Allaha, traženje suda mimo Allaha od dijela munafika. وَهُوَ min أَعْظَمِ الْفَسَادِ fil الْأَرْضِ I to je najveći fesad na zemlji. I to je najveći fesad na zemlji. E sad, poslije ovoga, nek nas tuži kogo hoće da mi zbog toga što upozoravamo na ovaj veliki fesad pravimo fesad i fitri. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم Rekao što ste čuli, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti